بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لأكواني تري أن من شهر الله المحرم mwaka wa 1446 باذن الله تعالى kikao hiki cha Jumatano baada alfajiri tutaanza kusoma risala fupi asili yake لدراسة الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعala alipokuwa akisomesha kitabu tauhid akafasiri hii aya qul inma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هي درسة كان لقوى katika kufasiri aya ya mwisho ya suratul kahf na لكن يكيتو كجينا إتحاف الإلف بتفسير آخر آية سورة الكهف للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله لكن قبل يا كوينجيا katika kuanza kusoma maneno au tafsiri aliyoitaja Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu ta'ala ya hii aya suratul kahf napenda nitangulize na maneno ya Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala akitafsiri aya كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب kuna maneno mazuri sana ambayo yatupa sisi changamoto ili tuwe na bidii katika kutaka kujua maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك قرآن هيك كتاب Allah amwambia mtume wake tumekuteremshia wewe kitabu ambacho kimebarikiwa قال السعدي فيه خير كثير ndani ya kitabu hiki kuna khairi nyingi sana wa ilmun ghazir na ndani yake kuna ilmu kadhalika nyingi mno fihi kullu huda min dalalatin ndani yake kuna kila uongofu kutokamana na upotofu katika kila jambo unapotaka uongofu basi rudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitakuongoza katika uongofu wa shifaa min daa' ndani yake kuna ponyo na shifa kutokamana na kila maradhi yayo ni maradhi hisi kama vile mtu kuumwa katika mwili wake na maradhi mengineyo Qur'an ni dawa na amradh maanawi bimaana mtu akiwa moyo wake ni mgumu haya ni maradhi hakuna dawa bora zaidi inaweza kumponya kutokamana na maradhi haya kama kuisoma Qur'an kwa kuizingatia wa nurun yustadau bihi fi dhulumat na Qur'an ni nuru ambayo Muislamu huweza kuongoka kwa nuru hiyo katika kiza وكل حكم يحتاج إليه المكلفون ننرياك هي قرآن إبو كل حكم ونويتجي المكلفون من البالغ العاقل كلا ليفيك كتك عمرك بليغنا كل ذاك أكيرودي كتك قرآن أتباتا مونغوزو وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب na ndani yake mna dalili ambazo hazina shaka ndani yake za kukata katika kila anachokihitajia mwanadamu kitabun anzalnahu ilayka mubarakun na bila shaka kila anayeshikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala huiona hii baraka katika maisha yake aiona hii baraka kwa watoto wake familia yake katika riziki yake katika kila jambo anayeshikamana na hiki kitabu ataiona hiyo baraka الله سبحانه وتعالى كيندelea kusema ليدبروا آياته يقول السعدي رحمه الله اي هذه الحكمه من انزاله هي نيو حكمه يكترمشوا هي قران ليتدبر الناس اياته ili watu wapate kuzingatia aya zake hii Qur'an fayastakhriju ilmaha ويتأملوا أسرارها وحكمها ili wapate kutoa waislamu ilmu iliyoko ndani ya kitabu hiki anapozingatia atakusanya ilmu nyingi sana ndani yake tena wataamali na kuzingatia siri zilizomo ndani ya hiki kitabu na kila mtu akiwa ni mfahamu zaidi wa kuelewa aliyoko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala azidi kuona maajabu katika hiki kitabu kila akiwa afahamu zaidi lugha ya Kiarabu aelewa kinachosomwa pale azidi kuona siri nyingi zilizoko katika hiki kitabu na hikma nyingi zilizoko ndani ya kitabu hiki فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه kwani hakika katika kukizingatia hiki kitabu na kutaamali maana yake وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة na mtu kurudia katika kuzingatia anapokisoma kitabu mara baada ya nyingine tudriku barakatahu wa khairahu wewe unaizingatia utadiriki ile baraka iliyoko ndani yake na khairi iliyoko ndani yake au tudraku barakatuhu wa khairuhu simje aweza kudiriki hapa ile baraka iliyoko ndani yake na khairi qala rahimahullah wa hadha yadullu ala alhath ala tadabbur alquran na hii sehemu ya aya liyadabbaru ayatihi ni dalili inayohimiza kila muislamu kuizingatia Qur'an wa annahu min afdali al-a'mal na kuwa kule kuizingatia hii Qur'an ni katika amali zilizokuwa bora kabisa miongoni mwa amali bora kabisa wa anna al-qira'ata المشتملة على التدبر نكو mtu kule kuisoma Qur'an kile kisomo ambacho ndani yake mna kuzingatia afdalu min sur'ati at-tilawa التي لا يحصل بها هذا المقصود ni bora zaidi kuliko mtu kusoma haraka pasi na kupata malengo haya na hapa kwa yule ambaye huisoma Qur'an kuna wengine wasema nikiisoma taratibu sana sitomaliza ikiwa ni mtu amehifadhi Qur'an afanye murajaa pengine atakasome haraka na mwenzake asome hamna shida katika hilo tenga wakati wa kusoma kwa kuzingatia na wakati wako wa kusoma kwa ajili ya kuirudia Qur'an kwa kuna wakati pengine wasoma nusu juzuu peke yake lakini wasoma kwa kutaamadi kwa utaratibu na una wakati wako ambao wasoma kwa upesi kiasi bila ya kuharibu wakati unapofanya muraja wa kuipitia ile Qur'an kuweza kusoma juzuu moja kwa dakika ishirini mfano kwa jisahari moja ukamaliza juzuu zako tatu lakini ukajitengia wakati usoma nusu juzuu pengine ikachukua ile nusu dakika ishirini ishirini na tano thalathini taratibu huku ukizingatia maana yake yale maneno unaoyasoma waliyatadhakkara ulul albab ay ulul uquli sahiha na wapate mazingatio wale walio akili rezini sahihi yatadhakkaruna bitadabburihim laha kulla ilmin wa matlubin ambao hukumbuka na kuzingatia kwa kuizingatia hii Qur'an kila ilmu inayotakikana fadalla hadha على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب na hapa kuna dalili ya kuwa kwa kadri ya akili ya mwanadamu ndivyo anavyopata mazingatio katika hiki kitabu na kunufaika na kitabu hiki haya ni maneno الامام السعدي رحمه الله تعالى akizungumzia faida kubwa anaoipata muislamu katika kuizingatia Qur'an na hii kwa kweli yatuhimiza sisi tujibidishe sana katika kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzingatia aweze kuweka barnamiji muislamu kwa siku walau aya mbili tatu akaelewa maana yake imma kwa kusoma kile kilichoandikwa na wanaovioni katika tafsiri ya Qur'an au kwa kwenda kusoma kwa yule anayefahamu akamsomesha na kumwelewesha maana ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo leo wengi katika sisi tuna upungufu mkubwa sana ndani yake kila mmoja ajitizame nafsi yake aelewa na kufahamu zaidi waweza kumwona muislamu kila siku asoma Qur'an Kwa mfano soma kul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هي سورة تقريبا كلا مسلم humpitia katika siku yake kuisoma katika adhkar mbalimbali kwa mfano baada ya kila swala au katika adhkar zake za asubuhi na jioni lakini itasikitisha kuwa kila siku aisoma hii sura na aikariri mara nyingi kisha lau kama utamsimamisha yule muislamu umuulize hebu nieleze min sharri alwaswasi alkhannas hii khannas nini maana yake nini ukamwona mtu hajui na miaka yote iwe isoma kila siku asoma kesho atasoma tena baadaye atasoma tena ataisoma tena lakini haimkeri katika moyo wake kuwa kwa nini mimi sielewi hiki ninachokisoma maana yake nini angalau akajisumbua polepole akaanza kujua kila sura anaoisoma angalau aya moja mbili maana yake nini kwa sababu yataka tufahamu kuwa Qur'an ni ujumbe unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'an ili sisi tupate kunufaika na hiyo Qur'an na ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sasa ikiwa kuna ujumbe unaotoka kwa Mola wetu ambao watuhusu sisi kisha ule ujumbe uondoke duniani wewe hujajishughulisha kuujua ni ujumbe gani anitaka nifanye lipi Mola wangu katika huu ujumbe alionipa Qur'an imeteremshwa ili tuifanyie kazi tutaweza vipi kuifanyia amali wakati hatuelewi maana yake nini kuna maneno nimeyazungumza katika darasa kwenye wiki hii nikawaambia kuwa hii Qur'an tunaoisoma leo ndio hii hii Qur'an ambayo masahaba waliisoma wakaifanyia kazi wakawa watawala katika huu ulimwengu wakaweza kueneza Uislamu kila mahali walikoweza kufika katika huu ulimwengu kupitia mafunzo hiki kitabu ambacho leo sisi tukisoma ndio walitoka mfano wa Abubakar as-Siddiq na Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib na wengineo katika masahaba radhiyallahu anhum kupitia mafunzo ya hiki kitabu hiki hiki ambacho leo tukisoma si kingine hakuna hata neno moja limebadilishwa wala hakuna anayeweza kufanya hivyo kitabu hiki hiki ndio kiliwafanya waislamu watawale ulimwengu kwa nini leo sisi hatuwezi kuwa hivyo shauri kujiuliza Qur'an hii hii tunaoisoma hii ndio ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sema law anzalna hadha alquran ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو كما tungeiteremsha hii Qur'an juu ya jabali lile jabali unaloliona lina nguvu لرأيته utaliona kwa macho yako خاشعا متصدعا من خشية الله utaliona jabali likinyenyekea kwa hofu likipasuka pasuka kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala lakini mimi na wewe tuweza kusoma hichi kitabu miaka nenda miaka rudi hata chozi mtu lisimtoki kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala habari ana soma maneno sasa huyu ana afadhali wasoma kuna wengine hawakisomi kamwe mtu hasomi kabisa aweza kutoa sababu kuwa mimi sijui kusoma lakini hivi nikiwauliza haswa katika hii sehemu tunaoishi sisi kweli kuna mtu ana udhuru wa kutojua kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wakati tulab alilm walillahi alhamdu walminna wameenea katika kila pembe wasomesha watu Qur'ani wakati wewe watakana ukae chini ukipe wakati hiki kitabu ili ujifunze fahamuni ndugu zanguni Allah subhanahu wa ta'ala akikisifu hiki kitabu asema wa innahu lakitabun aziz la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi akasema kuhusu hii Qur'an hii hii Qur'an mnaoiona wa innahu lakitabun aziz hiki ni kitabu kitukufu mno kina izza kina utukufu mkubwa sana usitarajie kuwa kile kilichosifika na sifa hii kuwa ni aziz utakipata sahali sahali tu hivi kina izza kama vile katika wanadamu mtu akiwa na izzatu nafs huwezi kumchezea na ndiyo maana hii Qur'ani ukiihifadhi ukaiwacha bila ya kufanya murajaa bila ya kuirejelea wafanya nini ya kuacha haina haja na wewe ya kuachilia mbali ni wewe ndiyo una haja na hiki kitabu kwa hivyo usiseme kuwa mimi nitakipa muda mdogo hiki kitabu angalau njue jue kukisoma hakina haja na wewe ni wewe ndo wakihitajia watakikana ujitolee muda wako kwa ajili ya kujifunza hiki kitabu ukishajitolea muda ah kuonekana huyu afanya bidii sana kitaanza kukupa siri polepole tu mimi na siri hii kuna neema hii hujui iko ndani yangu kuna hiki ama ikiwa bangaiza bangaiza tu wewe wafanya ujanja ujanja na kitabu wewe utaondoka patupu hakina haja na wewe wa innahu la kitabun aziz zingatia sana maneno ni sisi ndio tukihitajia katika maisha yetu qurani imeteremshwa kwa ajili ya kuzingatiwa kwa ajili ya kutendewa kazi watu wakafanya kutendea kazi ni kuyasoma tu yale maneno peke yake ndio amal tunaoifanya kuwa asoma apate thawabu katika kule kusoma basi si kuwa asoma aelewe ili afanyie kazi yale anayoyasoma na huwezi kuipata ladha ya Qur'ani kisawasawa mpaka ujifunze maana yake إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أنا منين مزور يا سيما إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله إني لأعجب ممن نستعجب سانا ابن جرير سيما ممن نستعجب سانا mimman qaraa alquran nastaajabu na yule aliyeisoma Qur'an walam ya'lam ta'wilahu kisha asijue tafsiri yake maana yake kaifa yaltadhu biqira'atihi vipi huyu atapata ladha kwa kuisoma Qur'an ile ladha ya Qur'an ataipata vipi wakati haelewi kile anachokisoma nini ladha ya Qur'an ni kitu kingine cha ajabu sana lau kama watu wangelikuwa wajua ile raha anaoipata yule anayeisoma Qur'an akiwa aelewa maana yake nini na wala si jambo kubwa vile unavyofikiria kuwa haiwezekani la alhamdulillah leo njia zimewepesishwa sana kuna tarjama ya tafsiri za Qur'an kwa lugha mbalimbali hata Kiswahili pia lugha ya Kiingereza leo utapata tafsir kubwa kubwa kwa mfano tu tafsiri ya Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala mwanzo mpaka mwisho kisijakosea imefasiriwa Kiingereza mwanzo ilianza polepole juzu za chini kisha ukaifasiri yote mwanzo mpaka mwisho kwa mtu akanunua ile tafsiri kila siku akasoma polepole afaidike tafsiri ibn kathir kadhalika المصباح المنير ambao ni ufupisho wa tafsiri ibn kathir pia imeandikwa kiingereza katika mujallad kumi volume kumi imeandikwa kila aya unaotaka kujua maana yake kwa undani waisoma na hii utasema labda iko kwenye vitabu tu ah hata kwenye app pia leo umesaidishiwa kwenye simu yako wa download tuangalia wasoma sasa ni wewe mwenyewe tu ndio nasema tuna udhuru gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati ilmu ya kufuata wewe mpaka ukiwa umelala juu ya kitanda chako ya kufuata kule uliko maneno mazito haya يا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم tawilahu كيف yaltadhu biqiraatihi na lau kama mtu angejua ile ladha inayopatikana katika hiki kitabu na raha anaoipata yule anayesoma kitabu basi muda mrefu sana angeuweka kwa ajili ya kusoma kitabu leo watu waishi katika dhiki sana haswa katika asri hii tunaoishi ambayo imejaa mabalaa kuna maradhi ya ajabu bwana waweza kuyaona haswa yale maradhi ya kinafsi unaweza kumwona mtu amekaa azungumza peke yake azungumza peke yake na nafsi yake mpaka nyanyua sauti kwa ile dhiki alikuwa nayo lakini hii kitabu kumbe kiko juu ya shelf tu akishika hivi akisoma ile raha anayoipata katika nafsi yake enda kwenye ulimwengu mwingine lakini yapita mwezi hajaufungua msaafu miezi miwili mitatu sasa huyu ni kusoma tu watarajia vipi katika kuelewa maana yake mtu kama huyu ajabu tuna hiki kitabu kisha tuishi na dhiki katika huu ulimwengu ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala sema wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wasoma katika Qur'an anayeupuuza huu wito wa Allah subhanahu wa ta'ala huu kumbusho alioleta basi huyo atapata maisha ya dhiki maisha yake yatakuwa na dhiki sana dhiki kama Allah ameumba moyo wa mwanadamu haupati utulivu isipokuwa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu watatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatma'innu alqulub usidanganywe bwana kuwa ukiwa na dhiki ukienda ukistarehe starehe fulani hivi basi ile dhiki yako itakuondokea ni kweli yawezekana kuwa mtu akiwa na dhiki akaenda katika sehemu yenye mandhari nzuri kuna mabustani ya kupendeza akapata kiasi fulani cha utulivu lakini akiondoka tu sehemu kama ile ile dhiki yamrejelea tena dhiki yake iko pale pale ila hiki kitabu kokote uliko ndio dawa yale matatizo unaoyapata ya kifikra ya kinafsi ndio dawa yake ولكن أكثر الناس لا يعلمون ابن القيم رحمه الله تعالى أنا منين وسيما فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر katika kitabu chake miftahu dar as-saada asema fala shay'a anfa' lilqalbi hakuna kitu kilicho na manufaa zaidi kwa moyo wa mwanadamu min qiraati alquran bitadabburi watafakkur kama kuisoma Qur'ani kwa kuizingatia na kufikiria wakati unapoisoma hakuna kinachonufaisha moyo wa mwanadamu kama kuisoma Qur'ani kwa kuizingatia na kuifikiria kwa hiyo ikiwa wataka kitu kilicho na manufaa na moyo wako hutapata mfano wa Qur'an na kwa sababu hiyo biidhnillahi ta'ala tutasoma hii risala mwanzo ikiwa ndio ufunguzi wetu wa tafsiri ya aya ya mwisho kabisa ya suratul kahf sisi tusoma kila Ijumaa suratul kahf na hili janga lingine waweza kumwona mtu alhamdulillah hakosi kusoma suratul kahf kila Ijumaa alhamdulillah ameshikamana na hii sunna lakini lau kama utamuuliza maswali katika hii sura hana analojua mbali na kule kuisoma basi sasa kule kutojua sahadi lakini suali laja kuwa kila siku mbona wasoma wala hujiulizi yani wapitia leo hujui maana yake kesho hujui wala haikukeri katika moyo wako kuwa kwa nini mimi sijui haya tutasoma aya ya mwisho peke yake katika hii risala sababu ina maneno mazito muhimu sana ndani yake kisha biidhnillahi taala tutaangalia katika kusoma somo la tafsir biidhnillah hiyo itakuja baada ya hii risala inshaallah kwa leo tuufanye huo ni utangulizi inshaallah taala juma lijalo siku kama ya leo tutaendelea au tutaanza kusoma hii risala kisha tutaendelea mpaka tuimalize inshallah si ndefu vikao viwili vitatu tutakuwa tumemaliza inshallah نكتفي بهذا القدر والله تعالى